Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Gamot sa mga may sipon. <laughs> Sige nga, tignan mo ako dyan. Hindi ko ma... Wala akong internet. Hindi ko makita kung ano yung... ka- ah, pa ako sinisip Singa ka na singa, nakakahawa yan. Alam nyo ba na ang sipon ang pinakamabilis makahawa sa lahat ng virus sa buong mundo? Mm. Ayun o, oh. nakasulat dito. Anong mangyayari? Ang gamot sa sipon, ito, nakalagay o. Oh. Yan, yan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. <laughs> Ganun ba? Ganun ba? May ganon? Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ayun mo, diba? ano mo Pag ikaw ay sumaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay susunod, isa kang tanga. <laughs> Ayoko nga. Grabe, grabe naman yan. Parang hindi naman... Ayan o! Oh! Ha? Sabi ng doktor na to. Ito, <laughs> ano pangalan ng doktor? Dr. Maka Lo Kohan. <laughs> Kalokohan, ha? Makalo. Ngoy! Kapilit inject, lo, ha? Alo. Kohan ang apelido. Hello po dyan sa lahat ng mga nag-aabang sa amin. Dyan pa sa mga OFW, no? nanonood sa atin. Maraming maraming salamat. Oo, lalo, lalo na yung mga, mga OFW, sila pa yung napapasaya natin. Yun. Oo, hello siya. Sa may Riyadh, marami yan. Sa Riyadh, sa Dubai, sa ano sa iba't ibang, ibang sulok. bansa. Oo. Canada. Ito na, ang unang question. Ready ka na ba, Kuya Joves? Yes. Sabi ni Abby King, Mina Castillo, anong ingredients ng paggawa ng perang papel. Ay, ah, oo. Oh, di oo nyo alam. paano yan? Oo, oh, sige. Oo, hindi nyo alam. Sige. mga papel natin, mga pera ngayon, hindi na napupunit. Hindi napupunit Dati yun. nun, ang ingredients lang yan ay dagta ng langka. Sige, sulat natin. Dagtanan ng langka. Noon ah, na, noon. noon. Pero ngayon, ito to, nasa dyaryo yan eh. Ingredients ng paggawa ng papel. Page 3, ingredients ng paggawa ng papel. Kumukulong tubig. Kumuha na po kayo, kumukulong tubig. Tubig, basang dyaryo. Basang dyaryo po, kumuha na kayo ng basang dyaryo. Ilagay sa kumukulong tubig. Ang dyaryo. Mm. Haluin. Haluin. Ilang, gano'ng karami yan? Ilang araw? Tatlong dangkal na dyaryo. Tatlong dangkal na dyaryo. Tatlong pitsel na tubig. Dalawang, ay, tatlong pitsel ng tubig. Pagkulo, ibaba ang kamay kung mainit. <laughs> And eh, then, andyan, eh. instruction yan eh. Oh, da- dapat tanayin natin, instruction yan. Pagkatapos mo ibaba ang kamay, tulak mo to. Ikaw ay masaya. <laughs> pa. <laughs> kasama pa rin yan. Kasama pa rin yan. Si Raul yan, kasama pa rin yan. <laughs> Abdi. Eh, ano pa? Kung kaya mo pang tumawa, pagkatapos yan, ikaw ay masaya. Ayan. Anong tintang ginagamit? Anong tintang ginagamit? Oh, shit. Tinta ng pusit. Tinta pusit ang ginagamit sa pera. Pusit. Pinigang <laughs> pusit. sa pera? Oo. Ano yun? Ito ang pinakamatagal burahin na tinta. Pinigang pusit. Oo, oh, yan. Sa Kaya Leyte. Sa Leyte lang ha, ah, Leyte. Ah, sa Leyte. Kaya pala yung mga pera minsan amoy malangsa. indelible. Mga indelible ink. Pero wag niyo na pong subukan. sa- Wag niyo na pong subukan gumawa ng pera. Alam mo ba na sa bansang Guatemala, pag oh. bumoboto ron, pinapasok lang to sa loob ng pusit? <laughs> talaga. Talaga. Hindi nila gumagamit Sa ng tinta. Guatemala, sa Oo. Guatemala. Pag boto mo, pag boto mo ganun, <laughs> sabihin mo. <laughs> pusit. Indeli- yun na indelible ink nila. Gugulatin yung pusit. Ah! Sisip-sipin yung kamay mo. Gugulatin Ganun na, ganun na sa kanila. Hindi nadadaya yon. Hindi nadadaya yun. Kasi yung pamamaga ng daliri, tatlong linggo yun. <laughs> sa Guatemala, pagtapos ng eleksyon, maga lahat ng mga bumoto. Hanggat sa pusit. Octopus pa nga minsan eh. octopus. Ha! ganun ganun. Mga maga. Mga maga. Okay, next question. Sabi ni John Mark Burao, Baduria. Bakit laging may lobo kapag may birthday? Anong kahulugan ng lobo? Ano bang kahulugan ng lobo? Ang kahulugan ng lobo meron pa niyan, ay... Meron, meron pa rin dyan, ba? Sige. Lumipad sa puno. Hindi <laughs> ko na nakita. Hindi. What, ano? Ba't ano lumilipad ang lobo? Hindi, bakit da, ano daw ang kahulugan ng lobo sa birthday? Sweet ang kahulugan ng lobo sa birthday ay kalayaan. Kaligayahan. Kaligayahan. At Freedom. Ah, freedom. Ganun pala ah, yun. Da, kasi noon mga panang pagkakanta ng happy birthday, pinapakawalan yung lobo. Ah. Happy birthday to you. Dati ba nung unang panahon, helium na yung nilalagay sa lobo? ikaw napakaganda mong iihip ng cake, pag yun lum- sumabog ang lobo, kamukha mo si Baby Ama agad. Pwede ako agad. Kay helium na ba agad yung nilalagay sa lobo dati? Kaya lumilipad? Anong gas yung nilalagay sa... Yung galing sa tiyan. Kaya hindi pinapaputok. Delikado paputok at uwi ang bisita mo nun. May laro kayo, no? May laro kayo, no? Putukan lobo, putukan lobo. Parang, Birthday, kita na lang tayo sa bahay. Ah. Uwian agad yun. Oo, ganun ba yun? Kaya kung ikaw gusto mo magtipid sa birthday mo, yun, magpalaro ka nun. Pag, Oo. Parami na ng paraming bisita. Oh, palaro na games! Bago kumain, bago Pop the kumain. balloon. <laughs> pop the balloon, pop the balloon. Pin the donkey, mga ganun. Lobo, pag nakapila na, ang dami na. Eh, ano yun, na buffet. Kulangin tayo, palaro ka na. <laughs> Yung mga ako na plato yun, ang laki ng lobo nun, biglang Lalagyan ng takip yung mata. Sino na makaputok? Ang dali lang nun. Bigyan mo lang na makakarami yung bata. Sino makaputok? Panalo. Game! Pum! Ayoko na. Ayoko na. Uwi na Ayoko yun. Isang kilo spaghetti lang, boss, kang bisita mo. <laughs> Oo. Mag-isa lang nga ang luto mo ng Hindi ka na makakapagbaba ng barbecue nun. Eh. Kung kulang ang budget mo sa pagkain, ang Mag- gagawin mo... pag-games ka na. Magpa-games ka. <laughs> Okay. Uy, Katanungang, katanungang puso. Sabi ni Nel Jer Sabilano, kapag ba tumibok ang puso, wala ka nang magagawa <laughs> kundi sundin ito, ginaya ka nito. Ginaya ka nito. Ginagamit yung mga, ano, Kapag tumibok ang <laughs> puso, wala ka nang magagawa kung di sundin ito. Anong tanong to? tanong ba? Kumanta ka lang eh! Kapag tumibok ang puso, <laughs> Wala eh, hindi. Ano ba? Babayari mo pa kami. <laughs> pero, pero di ba, pag tumibok nga ba ang puso, Kuya Jobert, wala ka na daw bang gaga- magagawa? Oh, Yo, oo, tapos na. Yun na. Yun na yun. Ang dami mong hinabang pila para makapagtanong. Yun lang sasabihin mo kapag tumibog ang puso. Wala ka daw akong sundin. Di sundan mo! <laughs> Di sundan mo! Ano? Kung tumibok ang puso mo, sundan mo. Oo. Puso mo yan eh. Pero, Kahit naman sino gusto mo sundan, wala kami magagawa eh. No, kasi puso mo yan. Puso mo yan Tsaka eh. pag tumibok na nga yung puso mo, di sundin mo na Wala kami talaga. Magagawa talaga. Eh, ano yun, kumbaga game na yan. Game na yan. No. Ikaw ba, ano, yung... Paano mo malalaman na gusto mo na yung isang tao? Pag wala ka na magagawa, <laughs> yan, ako yan. Okay, punta na tayo sa ating Great May Skills! Ano pa ba ang ginagawa niyo? Oo. Ano <laughs> pa, hinahabol niyo Yan, okay. Okay, sabi ni Kuya pabati naman po sa Vega family and sa mahal kong si Maika Angelo. I love you and sa lola ko na nasa ibang bansa. Sa bansa yan, Rian de la Cruz. Si Rian, malamang. Sa Rian. Kuya, pabati naman po sa family Kadalin ng gabing-gabi. Na gabing-gabing nanonood sa Tugot ka ni Kuya Jobert. Pa-shoutout na din po sa crush Crasco. Oh, Cras. spelling K-R-A-S-S. Crasco. Crush. Debbie. Kadalin. Kadalin. Ah, dalin, dalin mo. Ang dalin, Idol Jobert! Hanip <laughs> na. Gabi-gabi po akong nanonood ng show nyo. Masaya po akong nanonood. Kapag pag nanonood ko kayo, ano? Pag napapanood ko kayo, ganun yan. <laughs> nabubulol lang yan. Kasi excited eh, no? Okay, sabi ni Troy, malayo. Naku, Kaya pala eh. Layo. Talaga, hindi ka talaga. Sunod ka lang talaga. Ang layo mo. eh. <laughs> okay, paano sila makakapag-ask ng question sa ating kay Jobe? I-like ang Facebook page ng Sinimo tapos makakita sila rin ng post na katulad nito. At sa post na yon, i-comment nila yung mga katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sino. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joey. <laughs> yeah. Yeah. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.